Вороже ставилося до агентства П'єра Бертрікса, який заробляв гроші незвичними для поліції засобами і методами. Але, зрештою, обставини спонукали поліцію до контактів, обміну відомостями. Коротше, до періодичного співробітництва. А Бертрікс це що назва фірми чи ім'я реальної людини? навіть вельми приємної людини. Вам цікаво було б його побачити? Не знаю. Мій репортаж був закінчений, я слово честі з полегкістю повернувся до своєї спортивної рубрики. І Відтепер цікавився розслідуванням тих трьох злочинів лише як мешканець Тополевого острова е, чи як свідок. У разі мене ще допитуватимуть. Не було ніякої причини і надалі займатися цією справою. Та втім, на запитання комісара я відповів не знаю. Почуття, що змусило мене завагатись, було непростим. Воно складалося не так із цікавості до самих злочинів, як із тривоги, що час від часу завдавала мені болю, і я не міг її розвіяти. Досить було згадати лише одне ім'я, щоб суть цієї тривоги стала зрозумілою. Лідія. От де вона. Таємниця Тополевого острова звалася для мене не П'єр Марла, а Лідія Сон'є. Та втім, не про Лідію говорив я з П'єром Бертріксом прийшовши до нього. Я уявляв собі дуже заклопотану людину, чи бодай людину, що прикидається заклопотаною, вриваючи на розмову з тобою лише лічні хвилини. А Бертрікс виявився втіленням широкосердої шляхетності. Щиросердість, а тож, саме це вразило мене спочатку в цьому чоловікові, чиїм другом. Мені судилося стати і почути від нього стільки захоплюючих історій. Його шляхетність не була, як це часто трапляється, перепоною, а навпаки, засобом подолання численних перепон, що їх різниця у віці, становищі, вихованні чи просто скутість, сором'язливість або пиха ставлять між людьми. Я читав ваші репортажі. Відразу ж сказав мені П'єр Бертрікс, знаючи, що ці прості слова завжди приємні для кожного автора, навіть найскромнішого. Але ж вони були підписані псевдонімом, здивувався я. Я маю на увазі ваші спортивні репортажі. Замолоду я займався боксом. А тепер борюся лише із зайвою вагою. Ви від неї добре захищаєтесь. Мій комплімент був щирий. Фізична жвавість П'єра Бертрікса чудово узгоджувалась із невимушеністю його поводження. Відчувалось, він зберіг здібність пристосування властиву молодості. Комісар назвав мені його вік 50 років. Говоривши про спорт, ми перейшли до справи, заради якої я, власне, і прийшов. Я пояснив, чому був змушений уважно стежити за цією справою. Маю намір незабаром зайнятися нею, сказав детектив. Е, розкажіть мені все, що знаєте. Ви не палите? Сам він запалив люльку. Я почав розповідати. Гамір бульвару Боннувель під вікнами супроводжував мою оповідь. П'єр Бертвікс слухав, не зронивши й слова. Коли я закінчив, він спитав, чи не знаєте випадком, що було викрадено у третьої жертви? Ну, в того Бореля? Ні. Шухляди його столу були обшукані з видимим поспіхом, але ніхто не знає, що взяв убивця.